mga solid HTV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Lagim playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Pinagkakaguluhan si Ivandro sa kanilang lugar dahil sa kisig ng kanyang katawan. Maraming babae ang nababaliw sa kanya at marami ring lalaki ang naiinggit. Tall, white, handsome, with bonus 8-pack abs. Lahat ay talagang mapapatingin sa kanyang katawan lalo na kapag nasa gym siya. Pati nga mga straight na lalaki ay malilito sa kanilang kasarian kapag kaharap siya. Si Evandro na yata ang pinaka-perpektong lalaki na pinapangarap ng lahat. Magmula ulo hanggang paa braso hanggang dibdib, hita hanggang paa. Kulang pa ang salitang perpekto para i-describe siya. Lods, ano bang sikreto mo? Minsan ay naitanong sa kanya ng kakilalang si Ben. Madalas niya itong nakakasabay sa gym. Kung si Evandro ay macho, si Ben naman ay kabaliktaran. Mistulang lobo ang katawan nito sa sobrang taba at halos hirap ding ikilos ang katawan dahil sa bigat ng timbang. Kung hindi dahil kay Ivandro, hindi ito magkakaroon ng motivation para magpapayat. Gusto nitong maging katulad ni Ivandro na maganda ang katawan. Tugon naman ng binata. Ah, minsan Pasyal ka sa bahay namin para malaman mo. Talaga? Sige Lods, gusto ko yun. Todo ang paghanga ni Ben kay Ivandro. Mahigit isang buwan nang nagji-gym si Ben ngunit wala pa rin siyang nakikitang pagbabago sa katawan. Sinunod na niya ang mga payo ng idolo kung ano ang mga dapat at hindi dapat kainin. Pati nga ang pagpupuyat ay inalis na rin niya sa kanyang sistema at nagpursiging baguhin ang lifestyle para lang makamit ang body goals na ninanais niya. Isang araw ay sinama siya ni Ivandro sa grocery store para mamili ng diet food nito. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapasok sa bahay ng idolo sa kauna-unahang pagkakataon. Malaki rin ang bahay ng lalaki at hindi maitatanggi kung gaano ito kayaman base sa mga mamahaling gamit sa paligid. Tuwang-tuwa si Ben nang itur siya ng lalaki sa buong sulok ng bahay nito. Umaabot hanggang ikatlong palapag ang bahay. Sa second floor ay nakapwesto ang dalawang kwarto at ang isa ay solo ni Ivandro. Ang pangalawa naman ay para sa mga bisita. Sa third floor naman makikita ang sarili nitong library at art gallery sa likod pa nga ay may nakapwestong basketball court. Ang laki ng bahay mo, idol. Hindi ka ba naiinip minsan dahil ikaw lang yung nakatira dito? Hindi na batid kay Ben na mag-isa lang ang lalaki dahil parehong nasa Australia nakatira ang mga magulang nito at kada dalawang taon lang umuuwi si Evandro doon para magbakasyon. Hmm, mas komportable ako mag-isa eh. Katunayan nga ayaw ko may kasama. Tsaka bihira lang akong mag-imbita ng bisita dito. Madalas, eh ako na lang yung pumupunta sa mga bahay ng kakilala ko. Lalo kung meron silang kailangan sa akin. Sabay hit-hit buga ni Evandro sa vape nito. Nakatambay sila sa garden ng mga oras na yon. Nax, astig! Kakaiba ka talaga, Lods! Pagkatapos ng maikling kwentuhan ay nagpaalam na si Ben para umuwi sa kanila. Buo ang araw niya dahil nakabisita rin siya sa bahay ng iniidolo. Pag uwi, nag-self-workout si Ben sa kwarto niya at halos hindi mabilang ang push-up, crunches at sit-up na ginawa niya. Halos yumanig din ang paligid sa pagtatalon niya at lahat ay ginagawa niya para lamang mabawasan ang kanyang timbang. Iniisip niya na kapag naging maganda na ang katawan niya kagaya ni Evandro, mababawasan na rin ang mga nanunokso sa kanya at magkakaroon na rin siya ng sariling tigahanga. Sa lugar kasi nila, madalas madiscriminate ang mga katulad niyang overweight. Dahil kay Evandro, Nagkaroon na ng standard ang mga tao roon sa kung anong itsura ng katawan lang ang katanggap-tanggap sa kanilang paningin. Sanay naman na si Ben sa ganoong sistema sa lugar nila pero gusto pa rin niyang gumawa ng pagbabago sa sarili niya para makasabay sa idolo pati na rin sa ibang lalaki na tinitingala roon dahil sa ganda ng itsura at hubog ng katawan. May itsura din naman si Ben kung tutuusin. Natakpan nga lang iyon ng kanyang katabaan. Kung papayat pa siya at magtatagumpay na makamit ang kanyang body goals, siguradong magbabago ang tingin sa kanya ng mga tao doon. At iyon ang magiging pinakamalaking ganti niya sa mga tumapak noon sa kanyang pagkatao. Samantala, sa likod ng bahay ay makikita si Evandro na may bitbit na dalawang maitim na sako. Nang maipasok niya ito sa loob ay sumunod sa kanya ang tatlong lalaking nakaitim at natatakpa ng face mask ang mga muka. May inabot siyang pera sa mga ito na nagkakahalagang 30,000 pesos. Salamat boss. Kapag may kailangan kayo ulit, Tawagin niyo lang kami. Hmm, sige, mag-ingat kayo. Sa ngayon medyo marami-rami na yung supply ko. Kaya baka next month ko na lang ulit kayo tatawagan. Sagot ni Evandro sa madiing tinig. <laughs> Walang problema boss. Anytime naman pwede kami para sa inyo eh. Sige mauna na kami. Sa pagwawakas ng usapan ay muling binuhat ni Evandro ang dalawang sako at ipinasok sa banyo. Paglabas niya ay isa-isa na niyang pinatay ang ilaw sa buong palapag. Sinigurado rin niyang nakakandado ang mga pinto at bintana bago siya umakyat sa kwarto niya. kinaumagahan. Nakatanggap ng text message si Ben mula sa idolo. Iniimbita siya nito sa bahay nila para sa tanghalian. Tuwang-tuwa naman si Ben at nagmadali sa pagbihis. Nang makarating na siya sa bahay ng kanyang idolo, napansin niyang tahimik sa loob. Tinawag pa nga niya ang pangalan nito pero walang tumutugon. Naghintay muna siya sa sala at naupo sa sofa. Inabot na lang ng mahigit isang oras ay hindi pa rin lumalabas ang lalaki. Sinubukan niya itong i-text at sinabing nasa loob na siya naghihintay. Ngunit wala pa rin tugon. Naisipang tumayo ni Ben para hanapin ang kanyang idolo. Una niyang tinungo ang kusina pero wala ito doon Lumabas din siya sa garden pati sa basketball court ngunit tahimik ang mga lugar na yon. Nahihiya naman siyang umakyat sa kwarto nito dahil baka mabawasan ng respeto sa kanya ng lalaki. Naisip niyang puntahan naman ang banyo sa unang palapag at nakaligtaan niyang tignan iyon kanina. Dito'y nakita nga niya ang dalawang itim na sako na nakalapag sa tabi ng pinto. Nang silipin niya ang laman ng mga iyon ay nagulat siya sa nasilayan. Dalawang bangkay ang nasa loob ng mga ito. Wakwak ang tiyan ng mga ito at wala ng dugo sa katawan. Napaatras si Ben dahil sa labis na kilabot. Bigla siyang kinutuban sa kung ano ang nasa loob ng banyo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sinilip ang loob nun. Mas lalo pa nga siyang nasuka sa eksenang nasaksihan sa loob. Mas maraming mga bangkay pala ang nandoon at tulad din ng dalawang nasa loob ng sako ay wakwak ang mga tiyan at wala na ring mga dugo. Kitang-kita niya na may mga bata may matatanda, meron ding matataba at meron pang ang sanggol pa lang. Halos bumaliktad ang sikmura niya. Isasara na sana niya ang pinto nang makarinig siya ng ingay sa loob. Doon niya tuluyang binuksan ang kabuuan nito at dito'y nakita niya sa gawing dulo ang bathtub na punong-puno ng pulang likido at doon ay nakababad si Evandro. Evandro. Nakangisi ito sa kanya habang nagpapahid ng dugo sa mga braso at leeg nito. Ah, L- L- Lodge? Ah, ah, anong, anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwala si Ben sa kanyang nakikita. Di ba gusto mong malaman kung ano yung sikreto ko? Oh, ayan na. Ayan na. Ah, sarap sa pakiramdam. Ito yung sinasabi kong sikreto ko. Nasa harapan mo na. <laughs> gulat na gulat siya sa sinabi ng lalaki. Sa unay medyo nalilito pa siya pero matapos pagmasdan ang mga bangkay sa paligid pati na rin ang pulang likidong ipinanliligo ni Evandro sa sarili habang nasa bathtub ay napagtanto na niya ang ibig nitong ipahiwatig. Tugo ng tao ang ginagamit ni Evandro sa kanyang pagligo upang mapanatiling maganda at magkisig ang kanyang katawan. Bakit ganito? A- ah, a- ah, ano to? Ano to? Eh, hindi ko maintindihan. Pa- pa- paano nag... Paano nangyari to? <laughs> Nagdududa ka ba, Benito? Mahirap paniwalaan, di ba? Pero ito talaga yung sekreto ko sa pagpapaganda ng katawan. Bakit hindi mo rin kaya subukan? Hindi mo na kailangang mag-gym para lang pumayat at kumanda ang hubog ng katawan mo. Subukan mong gayahin yung ginagawa ko. Sigurado bukas na bukas, magbabago ka na. Pati yung buong katawan mo. <laughs> Hindi ka magsisisi. Hindi. Wika ni Ben, sabay atras nito. Isang malutong na tawa naman ang pinakawalan ni Evandro saka bumangon mula sa bathtub. Halos mapapikit si Ben ng masilayan ang hubot-hubad nitong katawan. Hinablot ni Evandro ang puting tuwalya sa tabi nito at ipinangtapis sa kanyang katawan. Tamang-tama nga lang pala ang dating mo rito. Alam mo namang wala akong pinagsasabihan ng mga sikreto ko eh. At dahil alam mo na ngayon, hindi na kita hahayaang makalapas ng buhay. Pagkasabi noon ay sinubukang tumakbo ni Ben Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay nadapa na siya tulot ng kanyang katamaan. Tumatawang nilapitan siya ni Evandro. Tumutulo pa ang pulang likido sa tiles sa sahig habang papalapit sa kanya. Hinila ng lalaki ang kanyang mga paa at ipinasok siyang muli sa loob ng banyo at dito'y kinandado nito ang pinto at doon ay nagsimulang magsisisigaw si Ben at umihingi ng tulong dahil sa sobrang ingay. Tanga ka ba? Asik sa kanya ni Evandro. Sa tingin mo may makakarinig sa'yo rito. <laughs> Walang iya ka. Hinahangahan pa naman kita. Tinitingala. Hinihindulo. Pero ganito pala kadumi yung totoong pagkatao mo. Wala akong pakialam sa'yo. Wala at pagkatapos ay kinuha agad ni Evandro ang palakol na nakasabit sa likod ng pinto. Alam mo, hindi naman talaga ako interesado makipagkaibigan sa mga katulad mo. Kaya lang kita kinaibigan dahil sa taglay mong katabaan. Siguradong mas malaman ang katawan mo at punong-puno ng dugo. <laughs> Kaya kailangan kita para hindi ako maubusan ng supply ng dugo. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Ben lalo nang itaas ng lalaki ang palakol. Pakiusap! Pakiusap! Huwag mong gagawin yan! Hindi, baka ako, wag, hindi ko ipagkakalat yung natuklasan ko. Idol, hindi kita ilalaglag. Huwag mo lang akong papatayin. Hindi mo ako mauuto. Pero, sige. Pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Mula ngayon, ikaw na ang uutusan kong kumuha ng mga tao para sa akin. Ikaw na rin ang kakatay sa katawan nila. At ikaw ang kukuha ng lahat ng dugo <sighs> para may pangligo ako. Ako araw-araw. Ano? Tatanggapin mo ba? P- pero, pero hindi ko magagawa yun. Eh, hindi ko kayang pumatay ng tao. Kung ganon, eh hindi rin naman pala kita mapapakinabangan. Eh di hindi na kita kailangan sa buhay ko. Eh akmang itatarak na sa kanya ang ulo ng palakol ngunit agad siyang nagpakawala ng malakas na sipa sa mga binti ng lalaki. Napaatras ito at muntik ng matumba. Agad ay tumayo si Ben at sinubukang agawin ng palakol at sa tindi ng kanilang agawan ay pareho nila itong nabitawan at nahulog ang palakol sa bathtub na punong-puno ng tugo. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Ben sa mukha ng lalaki Ngunit hindi ito gaanong napuruhan. Nang si Evandro naman ang nagpakawala ng suntok sa kanya, ay halos umikot ang ulo ni Ben sa sobrang lakas. Pagkatulak ng lalaki sa kanya ay natumba siya sa bathtub at naligo na rin ang dugo. Diring-diri si Ben sa kanyang sarili at hindi rin niya magawang punasan ang muka na natalsikan na ng mga dugo dahil ang buong katawan niya, pati kamay ay palot na rin ng dugo. Wala ka na kawala ngayon. Matalim ang mga matang sabi sa kanya ni Evandro. Palihim na hinanap ni Ben ang palakol sa ilalim ng bathtub at sa buling paglapit ng lalaki ay inilabas ni Ben ang palakol at itinarak sa dibdib nito. Nagulat pa siya sa nagawa nang makita ang pagbabago nagkaroon ng palakol sa dibdib ni Evandro. Mabilis na pumulandit ang pulang likido sa dibdib nito at pumatak hanggang sa sahig. Sa tindi ng galit ni Ben ay muli niyang ginamit ang palakol at itinarak naman sa ulo nito. Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw ng lalaki kung kaya't lalong nanggigil si Ben habang nakikitang nasasaktan ito. Itinaas muli niya ang palakol at sa pagkakataong iyon ay sa leeg na ni Evandro tumama. Tumalsik ang ulo ng lalaki sa ere saka tumalbog na parang bola sa sahig. Unti-unti namang bumagsak ang katawan nito at nangisay. Doon pa lang nabitawan ni Ben ang palakol na kanyang hawak habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na lalaki. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nagawa kung kaya't napaiyak siya at mabilis na umahon sa bathtub. Napasandal siya sa tabi at doon ay ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. <laughs> Panginoon, patawarin niyo po sana ako sa ginawa ko. Panginoon, tawarin niyo ako paulit-ulit na sinambit ni Ben ang pangalan ng Panginoon sa labis na pagsisisi. Kung alam lang niyang makakapatay siya ng tao, ay hinayaan na lang sana niyang mapatay siya ni Ivandro. Sa paraang iyon ay mamamatay siyang malinis ang kaluluwa at walang bahid ng krimen ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay ng normal pagkatapos ng nangyaring yun. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nakatulog si Ben sa kanyang kinasasandalan. Nagising na lamang siya na sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Napatingin siya sa salamin at nanlaki ang dalawang mga mata niya nang masilayan ang biglang pagpayat ng buo niyang katawan. Ang katawan na pinapangarap lang niya noon ay nakikita na niya ngayon sa kanyang harapan. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Sa ospital, nagpumilit na pumasok ang isang buntis na babae. Ayon rito, manganganak na raw siya at hindi na niya kayang pigilan Ulila na raw ang babae ayon sa kanyang paliwanag at wala nang tirahan. Palaboy-laboy na lamang siya sa daan at namumulot ng mga pagkain sa basura. Hindi siya pinapasok ng mga gwardya noong una pero nang makita ng isang napadaang doktor ang naghihirap na kalagayan ng babae ay ito na mismo ang nakiusap na tanggapin ito. Di bale, ako nang sasagot sa pangangailangan niya. Basta't i-admit nyo na lang siya, bilisan ninyo. Isang utos lang na makapangyarihang doktor ay binigyan agad ng magandang serbisyo ang pulubing babae. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po yung bahala sa inyo. Hindi ko po hahayaang may masamang mangyari dyan sa dinadala ninyo dahil lamang sa kawalan ng pera. mangiyak iyak na nagpasalamat ang babae bago ipasok sa labor room. Sa harap ng entrance ay pinag-uusapan pa rin ng dalawang gwardya ang babae. May tama yata sa utak yun ah. Eh matagal na raw siyang walang tirahan tas mag-isa na lang na namumuhay sa kalsada. Pero nang tanungin ko kung sino nakabuntis sa kanya, eh sabi niya'y wala raw. <laughs> ano yun? <laughs> Bigla na lang nag-magic? Nagkaroon na lang ng bata yung tiyan niya? Pasimpleng nagtawanan ng dalawang pilyong gwardya. <laughs> Oo nga pare, ikinalawang na siguro yung utak noon dahil ang bigat ng problema niya. <laughs> eh malay mo, iniwan lang yun na nakabuntis sa kanya kaya lalong lumala yung tama sa utak. <laughs> Sinabi mo pa Tsaka imposible namang mabuntis yung isang babae kung walang lalaki na gagalaw sa kanya no? Tumpak! Hirap na hirap sa panganganak ang babae. Halos panawa na ito ng ulirat kahit hindi pa man nailalabas ang bata. Nakailang iri na ito pero wala pa rin nangyayari. Sa huli, nagpa siya ang mga doktor na isesaryan na ang babae. Binutas ang kanyang tiyan para makuha ang bata. Ganun na lamang ang pagkagimbal nila nang makita kung ano ang nasa loob ng tiyan ng babae. Isang aso. Ang sanggol ay may kaanyuan na kalahating tao at kalahating aso. Napasigaw ang lahat ng kargahin ito ng nurse. Lumikha ng ingay sa buong ospital ang tungkol sa babaeng nanganak ng aso. Mabilis itong kumalat at marami ang nagnanais na makita ang mismong iniluwal ng babae. Hindi naman ito mailabas ng mga nurse dahil baka pagkaguluhan lamang ng mga nandun sa ospital. Pati ang doktor na tumulong sa babae ay napababa na rin para makita ang pangyayari naabutan niyang karga-karga ng isang nurse ang sanggol na tunay ngang kalahating tao at aso. Ano klaseng baby yan? Naguguluhang tanong ni Doktora Maria Cruz sa nurse na si Luisa. Eh, lahat nga rin po nagulat dito, Dok. Ito nga pong si Lenny kasi masyadong madaldal. Kaya kumalat po tuloy yung balita tungkol dito sa ipinanganak ng babae. Kumalat tuloy dun sa labas. Hindi, huwag nyo na munang ilalabas ang bata. Maraming tao dun sa labas. Eh kumusta naman yung babae? Ayun pa rin Dok, wala pa rin po siyang malay hanggang ngayon. Eh nahirapan po kasi niyang ilabas yung bata kanina kaya napilitan po kaming i-CS siya. Doon na paisip si doktora. Saan ba talaga nagmula ang babaeng ito? Paano ito nagkaroon ng ganoong sanggol? Sino ang nakabuntis dito? Ayaw niyang maniwala sa mga kababalaghan. Pero sa mga sandaling yun ay parang nagdadalawang isip na siya. Kung hindi nga lang siya doktor, Iisipin niyang agad na engkanto ang ama ng batang ito kaya nagkaganoon ang anyo nito. Marami na siyang alam tungkol sa mga premature babies na kakaiba ang anyo kapag isinilang. Pero iba ang kaso ng isang ito. Higit na naiiba. Hindi lang kasi ulo ng batang ito ang may pagkakapareho sa aso pati ang buong katawan nito. Ang hulma ng katawan ay kagaya ng sa tao pero ang balat nito ay halos pareho ng sa aso. Sa katunayan pa nga, may buntot pa ito. Nang suriin nila ang buong katawan ng bata, nakita nilang may mga ngipin din ito na tulad ng sa aso. Maging ang loob ng katawan nito ay malaki rin ang pagkakapareho sa naturang hayop lalo na ang puso, utak at iba pang bahagi ng internal organs nito. Hindi ito pangkaraniwang kaso ng mga premature babies. Alam niyang may kakaiba sa sanggol na ito. Wala pang ganitong kaso na naitatala sa kasaysayan. Wala pang babae sa mundo ang nagsilang ng isang hayop maliban sa pulubing babaeng ito na lumapit sa kanilang ospital. Luisa, bantayan mo muna itong bata. Aakyat lang ako sa lab para kumuha ng mga gamit na ipangtitest ko rito sa bata. May kailangan lang ako tingnan sa kanya. Hindi ko naman kasi siya pwedeng madala sa labas dahil may mga tao. Ah sige po dok, hindi pa man nakakalabas si Doktora Maria Cruz nang marinig niya ang sigaw ng nurse. Sabay-sabay silang napalingon sa kinaroroonan ni Luisa. Nakita nila mula roon kung paano tumibok-tibok ang buong katawan ng kakaibang sanggol. At sa bawat pagtibok nito ay tila unti-unti rin itong lumalaki at nagmamature. Napaatras si Luisa habang patuloy sa pagsigaw Sirenyasa naman ng doktora ang isang nurse na tawagin ang mga gwardya sa labas at bantayan ng mga taong nagpupumilit pumasok sa labor room. Nakita ng dalawang mata nila kung paanong bigla na lamang lumaki at nagmature ang sanggol sa loob lamang ng ilang minuto. Ang katawan nito ngayon ay kasing laki na ng isang 20 anyos. Mas lalong lumaki ang katawan nito, kumapal pa ang balahibot tumalimlado ang mga ngipin. Napalundag sa gulat ang lahat nang magpakawala ito ng sunod-sunod na tahol. Isang napakabangis na tahol. Bangungot sa pandinig ang naturang tahol. Dalawa sa mga nurse ang hindi kinaya ang takot kung kaya't napatakbo sila papalabas. Apat na lang silang natitira doon. Ang tatlong nurse pati si Doktora Maria Cruz. Kinabahan ng doktora nang mapansing sa kanya nakatingin ng aso. Napakatalim ng titig nito sa kanya. Animoy nais siyang sakmalin anumang oras. Nagsimula nang manginig ang buong katawan niya. Sa paglundag ng aso ay unang napasigaw ang doktora. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Sa tatlong nurse dumapo ang nilalang at nagpagulong-gulong ang mga ito sa sahig. Halos maluha si Doktora Maria Cruz nang makitang kung paano butasin ng halimaw ang dibdib ng mga ito at tinukot pa ang sariwang puso. Pinunit nito ang katawan ng mga nurse at hinati pa sa dalawa. Sa kanito isinaksak sa bibig ang lahat ng lamang loob na madampot niya sa sahig. Dinilaan pa nito ang lahat na nagkalat na pulang likido. Muling lumingon sa kanya ang matalim na mga mata ng halimaw. Tuluyang bumigay sa sahig ang mga tuhod ng doktora at umagos ang nangingilid na mga luha. Sabi pa niya, oh, Pakiusap, huwag. Sa kanyang inaakala, siya ang isusunod na susuguri ng halimaw pero sa halip ay lumundag naman ito patungo sa kinalalagyan ng babaeng pulubi na siyang nagluwal dito. Nanlaki lalo ang dalawang mga mata ng doktor nang makita kung paano din butasin ang dibdib ng sariling ina. Tulad ng ginawa sa tatlong nurse, dinukot din nito ang puso ng kawawang babae at hinati din sa dalawa ang katawan. Nanginig pati ang kaluluwa ni Doktora Maria Cruz sa pambihirang lakas ng taong aso. Sa tuwing hahatiin nito sa dalawa ang katawan ng tao ay parang papel lamang na pinupunit. Tila nararamdaman din niya sa sariling katawan ang ginagawa sa biktima. Sa mga sandaling iyon ay nais nang tumakbo ng doktora para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa labis na hilakpot ay hindi na niya halos maitayo ang mga paa. Buong katawan ay nanginginig hanggang sa kanyang kaloob-looban. Hinihintay na lang niyang may maligaw na tao o gwardya sa loob at doon na lamang siya maglalakas loob na tumayo. Sa pagkakataong iyon, hinihiling niya na sana ay may makapasok na tao sa silid na kinalalagyan niya. Kung hindi man siya mapapatay ng halimaw, ay tiyak na atake sa puso ang kikitil sa kanyang buhay. Kitang-kita niya kung paano pagputol-putuli ng halimaw ang bawat bahagi ng katawan lalo ng sarili nitong ina. Nagagawa nitong isaksak sa bibig ang mga pinagputol-putol na bahaging iyon ng kawawang babae. Habang abala ang halimaw sa paglapa sa katawan ng sariling ina, dito'y nagkaroon ng pagkakataon si Dr. Dora Maria Cruz na hugutin ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang isa sa mga gwardya. Halos pabulong na lang siya kung magsalita at sinabing, Guard! Guard, I need help here. Please, magpadala kayo ng maraming tao. At kung maaari, pati yung mga taong nagpupimilit pumasok kanina, papasukin na ninyo. Merong nilalang dito kumakain ng tao. Tao. Patay na yung tatlong kasama kong nurse. Ako na lang natitirang buhay. Please, tulungan niyo ako. Sa kabilang linya naman. Eh, hello, ma'am? Uh, sorry, ang hina po ng boses ninyo. Eh, hindi ko po kayo gaanong marinig. Uh, ah, sabi ko, kailangan ko ng tulong. Magpatala kayo na maraming tao rito. Ngayon na. Hindi magawang laksan ng doktora ang boses kaya itinapat na lamang niya ang speaker ng cellphone sa bibig sa kamuling nagsalita. Kailangan ko ng tulong dito sa loob. Sige na magpadala na kayo ng maraming tao. Mamaya na kayo magtanong ng kung ano-ano. Basta pumasok na kayo. At naputol ang pananalita niya nang makitang lumingon na sa kanya ang taong aso. Nanginginig ang kamay na nabitawan ng doktora ang cellphone Muling bumuhos ang kanyang mga luha habang umiiling-iling pa ang ulo ng nilalang na yun at ngayon ay lumalakad na patungo sa kanya. Hindi na nagawang magsalita o sumigaw ni Doktora Maria Cruz kahit ano pa yata ang gawin niya ay iisa na lang ang patutunguhan ng lahat. Alam niya na nalalapit na ang kanyang katapusan. Hinablot ng halimaw ang kaliwa niyang kamay at dito'y kinagat bigla. Doon lang nagsisisigaw ang doktor nang bumaon pang lalo ang mga pangil ng halimaw. Saglit lamang ang itinagal ngunit madiing kagat ang pinakawalan nito sa kanya. Pagkatapos noon ay binitiwan na rin nito ang kanyang kamay. Halos patira ng hininga ang doktora dahil sa labis na sakit ng kagat na yun. Pakiramdam niya'y naglalakbay na sa loob ng katawan niya ang rabies o kung anumang virus ang dala ng halimaw na yun. Hanggang sa... Yan lang ang gagawin ko sa'yo. Biglang nagsalita ang halimaw. Hindi kita papatayin dahil sa'yo ako susunod na lalabas kapag may nakapatay muli sa akin. Iyon lang. At pagkatapos ay tinalikuran na siya ng halimaw. Kusa itong lumabas ng silid hanggang sa madinig niya ang mga taong nagsisikawan at nagkakagulo na sa labas. Iyon nga ang nangyari ngayon sa labas. Takbuhan ang mga tao at empleyado sa paligid at kanya-kanya ng tago. Ngunit kahit anong panik ang gawin nila ay tila walang balak ang halimaw na umatake. Sa halip ay pumorma ito na parang aso at tumakbo ng mabilis papalabas ng ospital. Binangga na lang nito ang entrance door hanggang sa mabasag. Pati nga ang mga gwardya ay walang nagawa sa labis na pagkasindak. Si Doktora Maria Cruz naman ay naiwan sa loob. Nagtataka sa sinabi ng halimaw. Hanggang sa mga sandaling iyon ay parang nagre-replay sa kanyang isipan ang malalim na tinig ng naturang nilalang. Napalingon siya sa kama kung saan nakahiga ang babaeng pulubi. Halos wala nang natira sa katawan nito kundi ang mga sariwang pulang likido pati ang pirasong kamay na naiwan sa kama. Dinalot ng takot at pagtataka ang buong anyo ng doktora Halos hindi na siya gumagalaw sa kinasasandalan at nakatulala na lamang siya sa kawalan. Unti-unti, nilamon na siya ng pagtataka. Sobrang pagtataka. Halos mabaliw sa labis na pagtataka sa kung ano ang ibig sabihin ng huling mga litanya sa kanya ng halimaw. Halimaw. Mga solid HTV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Bago ko lang nadiskubre ang bandang Midnight Suicide, naadik ako kaagad sa mga kanta nila. Araw-araw ko nga silang pinakikinggan at pinuno ko ng posters nila ang kwarto ko. Natagpuan ko lang ang bandang ito noon sa isang rock fest na pinuntahan ko. Unang dinig ko pa lang sa boses ng vocalist ang si Dante ay nahulog na agad ang loob ko. Dagdag pa ang mga miyembro ng banda na magagaling din tumugtog ng kanilang mga instrumento. Nang malaman ko nga ang pangalan ng kanilang banda, agad kong hinanap sa internet at pinalikot ang discography nila. Doon nagsimula ang obsession ko sa kanila. Ang isa pang nagustuhan ko sa bandang ito ay ang gothic style nila. Sila lang yung mga nakita kong lalaki na kahit makapalang makeup sa muka ay gwapo pa rin. Isang interview nga ang napanood ko kung saan sinabi ng bukalista na siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang lyrics at nagpo-produce nito. Sampung taon na raw sila sa music industry pero bihira lang maglabas ng album dahil bawat record ay talagang pinaghihirapan daw niya at dumadaan sa mabusising pagsusuri bago ilabas. Kaya siguro ganoon na lang kaganda ang kanilang mga awit mula sa liriko hanggang sa melodiya lalo na kung nilapatan na ng mga musical instruments. As in, solid na solid maihahalin tulad ko ang vocalist kay Andy Black at Chris Cheroli. Kung hindi nyo sila kilala, maaaring i-google nyo na lamang upang mas maunawaan ninyo. Siya nga pala. Ako si Stacy. Hilig ko ang kumanta pero mahiyain ako. Kaya walang nakakaalam sa aking talento maliban sa aking kaibigan. Isang gabi habang nakikinig ako sa Midnight Suicide, biglang nag-chat sa akin ng boyfriend kong si Kevin. May ipinadala siyang video at ang sabi niya ay panoorin ko raw. Pagkapindot ko naman sa video, nagulat ako sa malakas na tunog ng pinagsamang boses na sumisigaw at distorted sounds na masakit talaga sa tenga. Ang isa pang ikinagulat ko nga ay ang nakahubad na lalaki sa video. Nakita kong hinihiwa niya ang sariling ari gamit ang patalim. Halos masuka ako sa dami ng dugong pumapatak sa sahig. Bagamat nandidiri ako, ay tinapos ko pa rin ang video dahil mahilig ako sa mga ganoon. Tanong ko tuloy sa kanya sa chat. Saan mo ba nakuha to? Sumagot naman siya sa akin at sinabi niyang sa deep web daw niya nakuha. May nadiskubre daw siyang bagong website sa deep web na naglalabas ng video ng mga tao habang sinasaktan nila ang kanilang sarili sa madugong paraan. Pangungulit ko sa kanya sa chat. Ano ang link? Bigay mo naman yung link ko. Pero ang sabi niya sa akin, hindi raw niya nakuha ang link nito dahil nag-download lang siya ng mga video roon at agad ding umalis. Sinabi na lang niya sa akin kung saang bahagi ko raw ito makikita at agad kong hinarap ang laptop ko para pumunta sa deep web. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo. Isa rin akong diver sa deep web. Natutunan ko lang ang pag-dive dito dahil sa boyfriend ko. Simula pa man ay naging libangan na namin ang pagpunta sa Deep Web. Noong una ay medyo nakakatakot dahil sa mga nababasa ko rin sa online na sabi delikado raw ito. Pero nang ako na mismo ang makapasok doon, napatunayan kong hindi naman totoo ang lahat ng yon. Ang deep web kasi ay isang bahagi ng internet na hindi accessible sa mga normal na search engine. Nangangailangan ng special browser para mapuntahan ito at isa na rito ang Tor browser na kilala bilang anonymous browser. Sa deep web ay marami na akong nakitang sobrang random. As in halo-halo ang laman nito pero nahahati naman by categories. Mayroong mga search engine na gaya ng sa Google. Isa na rito ang not Evil Search. Mayroong mga forum at online chat kung saan makakasalamuha mo ang iba't ibang anonymous user. Mayroong mga website tungkol sa mga conspiracy theories, whistleblowers at mga karunungang may kinalaman sa siyensya at pagpapahalaga sa sarili. Mayroon ding mga files gaya ng e-books, videos, galleries at music na ang iba ay makikita rin naman sa surface web. Pero may ilang website doon na naglalabas ng mga unreleased demo music pati na rin ang mga bahagi ng pelikula na tinanggal sa original cut. Pati na rin ang ilang website na naglalabas ng snuff films at gore videos. Ang ilan sa mga ito ay nangangailangan pang mag-sign up ng account para ma-access ang mismong site nito idagdag mo pa ang mga black market sites kung saan makakatagpo ng mga ibinibentang droga, weaponries, stolen credit card at mga rent-a-hacker sites kung saan pwede kang makipagtransaksyon. Ang pagpasok sa deep web ay isa na sa mga libangan ko tuwing weekend lalo kapag walang trabaho. Minsan, dito rin ako kumukuha ng mga bagong kaalaman na ginagamit ko bilang content sa blog site ko. Medyo matagal nga lang ang loading time ng ilang website dahil bago mo ito ma-access, dadaan muna ito sa tinatawag nilang onion routing at kung saan maghahap ang connection sa isang hidden router patungo sa panibagong router. Ang encryption or decryption dito ay medyo matagal dahil sa jumping or hopping na nangyayari sa koneksyon bago siya tuluyang makarating sa website na gusto mong buksan. Ang iba ngang website ay hindi na talaga naglo-loading dahil madalas itong tinatanggal na o kaya'y nag-e-expire. Pagka-open ko sa Tor browser, nagpunta ako sa Onion URL directories kung saan nakalista ang lahat ng mga website sa Deep Web. Ang listahan ng mga Onion link ay nahahati sa iba't ibang kategorya gaya ng marketplace financial, marketplace commercial services, marketplace drugs, hosting, blogs, forum and chats, email and messaging, political, hacking, wares, erotic hard candy at non-English sites. Sa kategoryang wares ako nagpunta isa itong pirated software kung saan nakatambak ang ilang mga nakaw na copyright protected materials kabilang na ang mga pelikula, games at music. Dito raw inilagay ang bagong website na sinasabi ni Kevin sa akin. Sa bandang dulo ng category ay nakita ko ang isang onion link na may description na nagsasabing Fresh Gore Videos from Chinese Movies. Pinindot ko ang link at nag-direct ito sa kanilang tab. Ilang minuto na akong naghihintay pero panay pa rin ang loading nito. Sa huli ay bigo akong ma-access ang naturang website dahil expired na raw ito. Nanlumo ako dahil hindi ko na makikita yung mga gore videos na sinasabi ni Kevin. Kaya naman sa ibang websites ko na lang ibinuhos ang oras ko nagpunta ako sa website na tinatawag na Lost Music Recovered. Mahigit 30 segundo ang itinagal bago nagbukas ang website na ito. Ika nga ng description, dito raw makikita ang mga nawawalang kanta noon na hindi nakilala ang mga may-ari pero na-recover o nahanap na ngayon. Marami akong nakita mga music files doon na may play button sa gitna at may download button sa baba. Habang binabasa ko ang pamagat na mga kanta ay may napansin ako. Ang ilan sa mga nakita ko ay may pagkakapareho sa pamagat na mga kanta ng Midnight Suicide. Hindi lang isa, dalawa, kundi mahigit sampung kanta na ang nakita kong pare-pareho sa title na mga kanta ng paborito kong banda. Nang subukan ko itong pakinggan ay mas nagulat ako sa aking narinig. Hindi lang pamagat ang magkapareho, pati na ang liriko at ang tono ng kanta ay parehong pareho rin. Halos walang pinagkaiba sa kabuuan ng kanta maliban lang sa boses ng kumakanta. Nagtaka ako at biglang naalala ang sinabi ng bokalista ng bandang paborito ko na siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang kanta. Pero ano itong nadiskubre ko kung gayon? Ni hindi ko nga alam kung sino ang nauna sa kantang iyon. Ang Midnight Suicide ba o ang ghost singer na naririnig ko ngayon? Isa-isa kong dinownload ang mga kantang may pagkakapareho sa kanta ng Midnight Suicide Saka ako nag-research sa browser na aking gamit tungkol sa pamagat ng mga awit na to. Doon ko natuklasan ang original singer pala ng mga kantang iyon ay si Junichiro Akagi. Isa itong Japanese-Filipino rock singer noong 1980s pero sa bansang Japan lang ito sumikat. Nagulat ako dahil matagal na palang patay ang singer na to. Nagpatiwakal raw noon sa kwarto niya matapos malamang humakot ng major award ang ibang singer na nag-cover ng kanyang mga kanta samantalang siya na original ay bigong makuha ang parangal na iyon noong una niyang inilabas. Na-depress doon ang singer kaya ganun na lamang ang kanyang pagpapatiwakal sa pamamagitan ng paglaslas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sabay sa pag-inom ng lason. Mula noon itinigil na sa merkado ang pagbenta ng mga album ni Junichiro Akagi at hindi na rin inilabas ang ilan sa mga upcoming album niya. Dito ko rin natuklasan na karamihan sa mga kanta ng Midnight Suicide ay galing sa isang album ni Junichiro Akagi na hindi na inilabas mula nang siya ay sumakabilang buhay. Kabilang narito ang mga kantang nakita ko ngayon sa website na ito na may pagkakapareho sa title na mga kanta ng tinitingala kong banda. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Ibig sabihin ay nakaw lang pala ng Midnight Suicide sa isang namayapang singer ang kanilang mga kanta. Hindi naman pala sila ang totoong gumawa at nagsulat nito. Hindi Nasaktan ako at bumaba ang tingin ko sa banda. Nagsinungaling ang bokalista sa sinabi nitong siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang kanta. Marami silang nautong tagahanga dahil sa mga kantang ninakaw lang nila kay Junichiro Akagi. Ang hindi ko lang alam ay kung paano nila nakuha ang mga kanta gayong nasa deep web lang ito makikita mula ng araw na yun ay nawalan na ako ng paghanga sa midnight suicide. Isa-isa ko ring binakla sa mga poster nila sa kwarto ko. Ang nabuong paghanga ko sa kanila ay ibinigay ko na lang dapat kay Junichiro Akagi dahil siya ang orihinal na nagmamay-ari ng mga kantang yun. Sayang nga lang at wala na ito kaya hindi na ako makakarinig ng bagong musika mula rito ng sumunod na araw, isang masamang balita ang napanood ko sa telebisyon. Natagpo ang patay daw ang frontman ng midnight suicide na si Dante sa kanyang sariling kwarto. Punong-puno daw siya ng sugat at laslas ang balat nito at base sa findings ng mga otoridad, nakitaan din ng lason ang loob ng kanyang katawan. Ayon sa teorya ng mga pulis, baka nagpatiwakal lang daw talaga ang lalaki. Pero base naman sa mga katrabaho nito ay malabo daw talagang mangyari yon dahil nung gabing bago umano ito mamatay ay tumawag daw ito sa kanila at humihingi ng tulong. Sabi raw ni Dante sa tawag ay may tumutubo raw na mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi raw niya alam kung saan iyon nagmumula at akala nga raw niya ay kinukulam siya. Nakakaramdam pa raw siya ng labis na init sa loob ng kanyang tiyan na parang sinusunog ang lamang loob niya. At pagdating daw ng mga katrabaho niya, natagpuan na lang nilang walang buhay si Dante sa kama nito. Tadtad na ng laslas ang buong katawan at bumubula pa daw ang bibig na animoy nakainom ng lason. Bagay na malayong gawin ng kanilang kamanda. Malayong suicide daw ang kinamatay ng lalaki dahil wala namang weapon o kahit na anuman na bagay ang nakita sa buong bahay na pwede nitong gamitin para sugatan ang sarili. Wala rin silang nakitang gamot o kahit na anumang nakakalasong substance na pwede nitong gamitin at inumin. Saan nagmula ang mga sugat sa katawan nito. Pati na ang laso na tumapos sa buhay ni Dante. Naging malaking palaisipan iyon sa mga otoridad. Naging isang malaking misteryo rin ito sa publiko. Samot-saring teorya ang lumabas sa kung paano ba namatay si Dante. Kung siya ba ay nagpakamatay o pinatay. Pero ako, Base sa mga natuklasan ko sa Deep Web, hindi na ako nagtataka kung bakit nangyari iyon sa kanya. Ako lang siguro ang nakakaalam kung sino ang may gawa nito sa kanya at kung paano ito nangyari. Mahirap paniwalaan pero base sa mga nalaman ko, posibleng ito nga ang dahilan kayo. Alam niyo ba kung ano ang nasa isip ko? Mga solid HDV e positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Kasalukuyang inaayos ni Asyong ang sirang bahagi ng kanyang bangka nang may mahagip ang kanyang mga mata sa hindi kalayuan. Isang sirena ang tila nagpapaaraw sa tabi ng dalampasigan. Nakatalikod ang sirena kaya tanging ang mahabang buhok nito ang makikita. Napakahaba rin ang makulay nitong buntot na tila nang aakit sa paningin. Sa kabila ng pagkabigla ay naisipang lapitan ni Asyong ang sirena sa tagal na ng mga kwentong sirena sa kanilang lugar, hindi pa niya nakikita kung ano nga ba ang tunay na itsura ng mga ito. Totoo nga kaya ang mga napapanood sa telebisyon na may taglay na ganda ang mga sirena? Pati makapangyarihang tinig ay meron din kaya sila? Hindi pa man tuluyang nakakalapit si Ashong ay biglang humarap sa kanya ang sirena. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kasindak-sindak nitong anyo. Hindi niya inakalang mas mabangis pa sa anyo ng halimaw ang mukha ng sirenang iyon. Meron itong mata na gaya ng sa isda at may malaking bibig na napupuno ng matataba at malalaking pangil. Halos lumutang sa lupa ang mga paa ni Asyong sa bilis ng kanyang pagtakbo. Subalit ang hindi niya inakala ay may taglay ring bilis sa paggapang ang sirenang yun. Hinabol siya nito gamit lang ang dalawang kamay sa paggapang at ang paggapang nito ay maikukumpara sa bilis ng kabayong tumatakbo. Dahil sa labis na hilakbot ay nanlambot ang mga tuhod ni Asyong at nadapa pa siya sa lupa. Bago pa man siya makahingi ng tulong ay nagbuga na ng berdeng likido ang sirena at tumama pa sa kanyang muka. Ang likido ay mas matapang pa sa pinakamatapang na uri ng asido kung kaya't nasunog ang balat ng lalaki hanggang sa lumitaw ang sariwa nitong bungo. Nangisay ang katawan ni Asyong sa lupa at bilang na lang ang kanyang naging hininga. Doon na siya nilapitan ng sirena at gamit ang matatabang mga pangil ay binutas nito ang dibdib ng lalaki. Higit pa sa matalim ang mga pangil ng sirenang iyon. Nagawa nitong butasin ang katawan ng lalaki hanggang sa tiyan nito. Busog na busog ang sirena sa umaapaw na pulang likido at lamang loob ni Asyong. Isa na itong malamig na bangkay ng lisanin ng sirena at pagkatapos ay nagbalik na lang ito sa dagat na parang walang nangyari. Hapon na nang matagpuan ng mga tao sa bayang yun ang bangkay ni Asyong. Wakwak ang dibdib hanggang sa gawing tiyan. Sunog din ang mukha nito at litaw na ang kanyang bungo. Hindi na bago sa mga tigaroon ang salarin sa ganitong uri ng pagpaslang. Ang mga sirena sa kanilang dagat ang itinuturo ng lahat Kamakailan lang kasi ay bigla na lang nagsulputan sa kanilang dagat ang mga halimaw na sirenang tila uhaw na uhaw sa laman ng tao at hayop na makita nila sa kalupaan. Ang isa pang nakakabigla sa mga sirenang ito ay kaya nilang pantayan ang takbo ng kabayo sa pamamagitan lang ng paggapang. Kahit wala silang mga paa, ay kaya nilang habulin ang kanilang biktima. Bukod sa nagbubuga sila ng likidong sumusunog sa katawan ng tao, sadyang napakalakas din ng kanilang mga pangil na kayang butasin ang katawan sa isang kagatan lamang. Ang mga sirenang iyon ay bangungot sa bayan ng Dalasmor. Marami nang natatakot na mangingisda sa dagat dahil sa mapinsalang mga sirena. Hindi naman nila alam kung saan nagmula ang mga iyon at kung bakit bigla na lang nang kukulo. Marami rin ang mangingisdang nawawala ng trabaho dahil sa takot na lumaot pa sa dagat. May mangilan ngilan pa rin naglalakas loob na mangisda para lamang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa araw-araw kahit ang kapalit noon ay ang mapapalapit sila sa panganib. Isa pa, napagtanturin ng ilang tigaron na kadalasang umaahon lang sa lupa ang mga sirena sa tuwing umaga pagkasikat na pagkasikat ng araw, pati sa hapon bago lumubog ang araw. Medyo hirap din ang iba na kailangang baguhin ang oras nila sa pangingisda para lang makasigurado sa kanilang kaligtasan. Iyon din ang dahilan kung bakit kaunti lang ang nahuhuling isda dahil hindi na tumutugma ang kanilang oras sa kung kailan mas maraming isda sa dagat. Naging komplikado at mahirap ang buhay ng mga mangingisda dahil sa mga halimaw na sirenang ito. Ano nga ba ang kanilang pakay sa lupa? Saan nga ba sila tunay na nanggaling? Parang alam ko na kung ano sabi ni Miro sa kaibigang si Dan. Magkatabi lang sa palengke ang pwesto nila kaya araw-araw ay magkasama ang dalawa. Pareho silang tindero ng mga isda. Ano ka mo? Alam mo kung bakit sumusugod dito yung mga sirena? Oo pare. Alam mo pre, sa tingin ko ako ang may kasalanan ni. Eh. <laughs> Bakit naman? Tsaka paano mo nasabi yun? Kasi ganito yun pre. Noong nakaraang linggo, habang nasa ilalim ako ng dagat, may nakita akong malaking perlas at sobrang kintab ng kulay. Kinuha ko ito at inuwi ko sa bahay namin. Bala ko sana kasing ibenta dahil sobrang ganda ng kulay niya. Mamahaling tingnan. Kaso, doon naman biglang pumutok ang balita tungkol sa paglitaw ng mga sirenang umaatake sa kababayan natin. Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Hindi makapaniwala si Dan sa revelasyon ng kaibigan. Hanggang sa Ibig mong sabihin, pag-aari nila yung perlas kaya hinahanap nila. At saka, anong meron doon sa perlas na yun? Basta malaki siya pre. Para siyang dalawang bola na pinagsama sa laki. At napakaganda ng kulay. Kahit sino talaga, natitiyak kong matutokso rito para ibenta. Eh, pero ngayon, Nakatenga lang sa bahay namin tsaka hindi ko pa mabenta-benta. Nagdadalawang isip kasi ako kung ibebenta ko ba o isusoli ko na lang sa dagat. Pre, alam mo kung ako sa'yo, ibenta mo na lang. Tsaka huwag mo na masyadong isipin yung ibang taong namamatay. Basta doblehin mo na lang yung pag-iingat mo para safe ka palagi. Ganito yun. Ganito yun. Alam mo kapag nabenta mo yan, ikaw rin ang makikinabang. E pwede ka na bumili ng sariling bahay nyo at saka pwede rin kayong umalis na dito sa lugar natin. At pag nangyari yun, ay eh malabo na kayong mahahanap ng mga sirena. <laughs> Pero, syempre, bahagian mo rin ako dahil ako yung nag-isip ng swestyong ito, di ba? Unfair naman kung wala. <laughs> Sabay tawa ng pilyong si Dan. Tss, sira ka talaga. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari no. Alam mo kasi, parang hindi rin kakayanin ng konsensya ko na makitang isa-isang pinapatay yung mga tao rito dahil lang sa bagay na ninakaw ko. Eh ngayon, anong balak mong gawin? Isasoli mo? So ibig sabihin, makikipagharapan ka pa sa mga halimaw na yun para lang isauli yan? Psst! Tsaka sa tingin mo ba maaawa sila sa'yo kahit isauli mo yun? Baka mamaya eh, bigla ka na lang nilang lapain pagkakuha nila dun sa perlas. Eh, Siyempre, mas lalong mainit ang dugo nila sa'yo dahil ikaw pala yung nagnakaw. Ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Napakibit balikat na lang si Dan at nagtaas ng dalawang kilay. Eh, ako naman pare nagbibigay lang naman ng suwestyon. Nasa iyo pa rin yan kung isasauli mo o hindi. Pero, pwede ko bang makita yung perlas na yan mamaya pag uwi natin? At iyon na nga ang nangyari. Isinama ni Miro ang kaibigan sa bahay nila at ipinakita ang perlas na nakadisplay pa sa kwarto nito. Putya pare, ang ganda! Grabe! Ang tingkad pa ng kulay! Parang kusa siyang lumiliwanag! Pati si Tan ay sobrang naakit sa perlas at halos hindi na ito mabitawan ng tingin parang gusto na nitong nakawin at angkinin ang perlas na nakikita sa harapan. Alam ba to ng asawa mo? Oo. Alam na nila yung tungkol dyan pati yung mga anak ko. Pero hindi nila alam na pag-aari ng mga sirena yan no. Ang alam lang nila, kayamanan lang yan na napadpad sa dagat. Pag-isipan mo ng mabuti to pre ha. Alam mo baka ito na nga talaga yung sagot sa problema mo. <laughs> Kapag naibenta mo ito, hindi ka na maghihirap. Hindi nyo na rin kailangan tumira pa dito dahil pwede na kayong pumunta sa Maynila at magbagong buhay. Danilo, alam ko rin yan. Pero paano naman yung mga taong namamatay dahil sa mga sirenang yun? Ayoko namang piliin yung karangyaan kapalit ng maraming buhay na nawawala. Dahil lang sa kasalanan na ako yung may gawa. Danilo, kilala mo ako. Hindi ako ganong tao. Ewan ko sa'yo. Yan kasi problema sa'yo eh. Masyado kang mabait. Kaya ka hindi umaasenso kasi palagi mong iniisip ang iba kesa sa sarili mo. Alam mo, kung hindi lang tayo magkaibigan, <laughs> baka ninakaw ko na tong perlas na to sa'yo para maibenta ko. Pero dahil matalik kitang kaibigan, eh syempre hindi hindi kita pagtataksilan kahit may pagkagago ako. Parang hindi mo ako kilala. Basta, hindi talaga kaya ng kalooban kung tiisin yung nangyayari dito sa bayan. Maraming buhay nawawala. Mas kapalit lang ng kayamanan na makukuha ko sa perlas na yan. Di bali nang hindi ako umunlad. Basta't malinis lang yung pagkatao ko. Kaya nga, ang tinatanong ko nga sa'yo, susoli mo talaga to? Yeah. Ganun na nga siguro. Alam mo, nagsisisi na nga ako kung bakit ko pa kinuha yan eh. Gaano ka nakakasiguradong mabubuhay ka pa kapag hinarap mo yung mga sirena? Sa tingin mo ba mapapatawad ka nila porket sinuli mo to? <laughs> Alam mo, ang mga halimaw na tulad nila ay hindi katulad ng tao na marunong magpatawad. Iba yung takbo ng utak nila. Miro, mag-isip ka nga. Walang halimaw na mabuti. Lahat ng halimaw pumapatay. Nananakit ng tao. Hindi sila mga hayop na pwede mong paamuhin. Hindi na nakasagot pa si Miro. Gulong-gulo ang isipan niya ng mga oras na iyon hanggang sa pagsapit nga ng gabi ay laman pa rin ang utak niya ang konsensya dahil sa pagkuha ng bagay na pag-aari ng mga nilalang na hindi nila kauri. Dahil sa ginawa niya, marami na ngayon ang napapahamak at nalalagay sa kamatayan. Pakiramdam nga niya, siya ang tunay na pumapatay at hindi ang mga sirena. Isang araw iyon nangyayain si Dan ng ibang mga kaibigan para mangisda sa dagat. Tanghaling tapat ng mga oras na iyon at kadalasan ay hindi pa lumalabas sa ganong oras ang mga sirena kaya may pagkakataon sila para makapangisda sa dagat. Gamit ang malaking bangka ay nagpunta sa gitnang bahagi ng dagat ang grupo ni Nadan at inihanda ang mga kagamitan sa panghuhuli ng mga isda. Mukhang pinalad yata ang grupo dahil sa loob lang na mahigit kalahating oras ay marami-rami na silang nakukuha. Mas marami kumpara noong mga nagdaang araw. Sa kalagitnaan ng kanilang trabaho ay biglang lumubog ang bangka. Tila may kung anong puwersa na humila rito mula sa ilalim. Dito'y nataranta ang grupo at nagsisisigaw ang mga ito pero wala na silang nagawa para tumakas nang pati sila ay lamunin din ng dagat. Sa ilalim Nakita ni Dan kung paano lapain ng mga halimaw na sirena ang kanyang mga kasama. Halos bumaliktad ang sikmura niya kung paano butasin isa-isa ang mga tiyan ng mga ito at pag-agawan pa ang mga laman. Sinubukang lumangoy papalayo ni Dan para iligtas ang sarili ngunit may humablot sa mga paa niya patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Doon ay nagsilayasa ng tatlong sirenang may mababangis na mga anyo. Nagbabaga sa galit ang kanilang mga mata at tila naglalaway na sa kanya. Ang mga sumunod na pangyayari ay kagimbal-gimbal. Pinagtulungan ng tatlong sirena ang paghila sa magkabilang bahagi ng katawan ni Dan hanggang sa ito'y mahati na. Lumutang ang mga lamang loob niya at agad ding pinag-agawan ng tatlong halimaw. Ilang sandali pa, ang bahaging iyon ng dagat ay nagkulay pula dulot ng sariwang pulang likido na kumawala sa katawan ng grupo ni Dan matapos silang gawing tanghalian ng mga halimaw na sirena. Agad nakarating kina Miro ang balita tungkol sa panibagong biktima ng mga sirena. Nakita mula sa gitna ng dagat ang putol-putol na mga katawang lumulutang. Nang iahon iyon mula sa kalupaan, sunod-sunod ang paghagulgol ng mga kaanak nang makita ang mga bangkay ng kanilang mahal sa buhay na kabilang sa apat na grupong lumaot. Ang pinakamalala rito ay si Dan sapagkat kalahating katawan na lang ang nakita dahil ang kalahati naman ay nawawala kung hindi pa nakita ang tattoo na nasa kanyang braso ay hindi malalaman na siya iyon sapagkat pati ang kanyang ulo ay wala na rin. Si Miro ng mga sandaling yun ay gusto nang maiyak nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kaibigan. Halos maisuka niya ang kanyang mga kinain at halos hindi rin niya ito kayang lapitan. Hindi nakatulog ng gabing iyon si Miro dahil sa labis na konsensya. Ngayon, pati ang kaibigan niya ay nawala na rin dahil sa kanyang kagagawan. Hindi na niya hihintaying pati sariling pamilya niya ay kunin na rin sa kanya ng mga halimaw na iyon. Kinabukasan din ng gabi kung kailan wala ng tao sa labas ay mag-isa siyang nagtungo sa dalampasigan Dito'y daladala niya ang perlas na nakalagay pa sa isang sako habang pasan niya sa kanyang likuran. Ilang oras din siyang naghintay sa paglabas ng mga sirena at hindi nagtagal na silayan niya sa hindi kalayuan ang mga sirenang umaahon isa-isa sa lupa. Gumagapang ang mga iyon patungo sa dalampasigan. Nang maaninag niya ay bumilis ang paggapang ng mga ito patungo sa kinatatayuan niya. Napapalibutan na tuloy siya ngayon ng mga sirenang nagbabaga sa galit ang mga pangil at anumang sandali ay pwede na siyang lapain. Ngunit bago pa may magawang hindi maganda ang mga halimaw na sirenang iyon, agad na inilabas ni Miro ang malaking perlas mula sa sako. Gulat na gulat ang mga sirena at bahagyang napaatras nang makita iyon. Isang sirena sa harap niya ang umatungal at ibinuka ang bibig nito habang nakatitig sa perlas. Marahan niya itong nilapitan at ibinigay naman ni Miro ang perlas. Agad din iyong kinuha ng sirena at nang mapasakamay na ito ng halimaw, naggulat na lamang si Miro sa sumunod na mga pangyayari. Unti-unting nagbago ang anyo ng mga sirena sa paligid. Ang mga malahalimaw nilang kaanyuan ay naglaho ng ganon-ganon lang at napalitan bigla ng napakagandang mga muka. Labis na nanibago si Miro sa mga sirena sa paligid niya. Bahagyaring nawala ang takot niya nang masilayan ang maamong muka ng mga sirenang nakatitig sa perlas doon lang niya napagtanto kung gaano pala kahalaga ang bagay na iyon para sa mga sirena. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kagandahan at kapag nawala pala ito ay magiging halimaw ang kanilang buong kaanyuan. Ilang sandali pa, dinalikuran na siya ng mga ito at gumapang napabalik sa dagat. Naiwan si Miro sa dalampasigan na nagtataka ang buong pagkatao sa mga nangyari kanina. Iyon din ang huling beses na nakita niya ang mga sirenang iyon sa kanilang lugar. Magmula noon, wala nang napabalitang namamatay sa lugar nila dahil sa pag-atake ng mga halimaw na sirena. Muling nagbalik ang kapayapaan sa kanilang munting isla matapos ang gabing iyon. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Nagkagulo ang buong palasyo sa pagkamatay ni Princess Olivia Argento. Natagpuan itong may saksak sa dibdib pati sa ibang bahagi ng katawan. Ang asawa nitong si Prinsipe Adriano Argento ay nakaluhod sa harap ng kama at maluha-luha ang dalawang mata. Mama. Papa. Halos hindi makabuo ng salita ang lalaki. Sindak na sindak ang kanyang mga magulang sa madugong eksena. Eksena Pati ang mga katulong nila ay nakiosyoso na rin sa loob ng silid. Tonto del culo! Anong ginawa mo, Adriano? Mataas ang tinig na asik ng ina at reyna ng palasyo na si Queen Bernadette Argento. Nabulabog silang lahat sa nagawang krimen ni Prince Adriano. Balot na balot ng pulang likido ang kanyang mga palad habang nasa paanan niya ang patalim na ipinangsaksak sa babae. <gasps> Lo siento mucho, mama. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tarantang-taranta ang prinsipe. Tumatagaktak pa ang kanyang pawis sa noo. De p*** madre! No estás pensado correctamente! Hindi ka nag-iisip. Palagi kang nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Tingnan mo ang ginawa mo. Paano na lang kung makarating ito sa media? <laughs> Luciento, mama. Masisisi mo ba ako? Kung nagdilim ang aking isip kanina? Kahit kayo rin naman eh. Malaki ang galit sa babaeng ito. Ipapahamak niya tayo. Ibubulgar niya tayo sa media. Siya ang sisira sa buong pamilya at pangalan natin. Pinigilan ko lang siya kaya ako nagawa to. Iho de p***! Malutong na mura ng Reyna sa kanya. Napabuntong hininga si King William Argento na sumingit sa usapan Kasalanan mo rin naman kasi, Bernadette. Noon pa man ay patid ko ng gulo lang ang dadalhin ng babaeng yan dito. Hindi mo na dapat siya ipinakasal kay Adriano. Simulat sa pulay mainit na dugo ko sa babaeng yan. Pendeho! Ibinuka ng Reyna ang pamaypay at lumingon sa mga katulong na nasa likuran. Hoy kayo! Ligpitin niyo ang bangkay na to at siguraduhin ninyong hindi ito makakarating sa labas. Eh saan po namin siya dadalhin, mahal na Reyna? Nanginginig ang tinig ng katulong na si Susi. Wala akong sinabing ilabas niyo siya at itapon. Itago niyo muna sa bodega at balutan niyo ng maraming gamit. Pagkatapos bumalik kayo rito at linisin niyo ang kwartong ito. Masusunod po. Nanginginig sa takot ang mga katulong na binuhat ang bangkay ni Princess Olivia at inilabas ng kwarto. Ilang beses na naghugas ng kamay si Adriano hanggang sa mawala ang bakas ng krimen sa kanyang mga palad. Saka sila nagtipo ng kanyang pamilya sa komedor at doon ipinagpatuloy ang mainit na usapan. Patawarin niyo ako Mama. Papa. Lalo sa nagawa ko. Eh, ilang ligo na kasi kaming hindi nagkakamabutihan ni Olivia. Hindi ko rin naman akalain nahahantong sa ganito ang lahat. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Kailangan na lang natin pag-isipan kung paano pananatilihing lihim ang pangyayaring ito hanggang sa ating mga libingan. Tugon ng Reyna. Pinangunahan mo kasi kami ng mama mo, Adriano. Meron kaming ibang plano para mawala sa landas natin si Olivia. Pero ano tong ginawa mo? Masyado pang maaga para siya'y mamatay. Paano na lang yung event natin next month sa Great House? Magtataka sila kung bakit wala si Olivia doon eh kailangan na kailangan din siya doon. Malaking gulo ang aabutin kapag nalaman nilang patay na siya. Tama ang iyong ama Adriano. Hindi naman natin basta-basta pwedeng sabihin na wala na si Olivia. Hindi rin natin pwedeng ikansela ang event dahil sa pagkamatay niya. Kailangan siya roon dahil siya ang haharap sa Prime Minister. Gagawa ko ng paraan, Mama. Bukas na bukas din ay gagawan ko ito ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Simula pa man ay mainit na ang dugo nilang lahat kay Princess Olivia. Sa buong angkan kasi nila, ito lang ang totoong may malasakit sa kapwa. Handa itong laspagin ang lahat ng kayamanan, masugpulang ang kahirapang gumugutom sa mga tao. Iyon ang bagay na ayaw ng pamilya Argento. Ang tanging gusto lang nila ay sa kanila umiikot ang pera at ang kapangyarihan. Sa isang palayan nga, magrereklamo ang mga magsasaka dahil gustong angkinin ng mga Argento ang kanilang lupain kung hindi pa nakialam si Princess Olivia, malamang ay maraming magsasaka ang mawawala ng trabaho at tirahan. Ipinagtanggol ni Princess Olivia ang karapatan ng mga magsasaka sa kanilang lupain. Siya rin ang nagpalaya sa mga inosenteng opisyales at maging mga journalist na napagbintangan lang sa pagkakalat ng baho ng mga arhento hindi raw makatarungan na ipakulong ang taong napagbintangan lang. Marami pang nagawa ang prinsesa para sa mga tao. Sa buong pamilya nga nila, siya lang ang hinahangaan at minamahal ng marami dahil sa kanyang busilak na puso. Galit ang lahat sa buong mga arhento maliban sa kanya. Isa ito sa mga ikinaiinit ng dugo ni na Queen Bernadette King William dahil halos lahat ng papuri na gusto nilang matanggap ay palaging kay Princess Olivia na pupunta. Kaya nga noon pa man ay nagsagawa na sila ng plano kung paano liligpitin ng babae. Naunahan nga lang sila ng mismong asawa nito na si Prince Adriano. Sa katunayan, second cousin lang ni Prince Adriano ang prinsesa sa tradisyon kasi ng pamilya nila ay bawal silang magpakasal sa taong hindi nila kadugo. Ito ay para mapanatiling sa kanila lang umiikot ang yaman at kapangyarihan. Isa sila sa mga pamilyang sumusunod sa arranged marriage na isinasagawa rin ng ilang royal family sa ibang bansa. Kumuha si Prince Adriano ng pinakamagaling na inventor para tuldukan ang kanilang problema nakilala niya si Red. Ang isa sa mga kilalang inventor na gumagawa ng AI robot. Malaki ang inoffer na halaga ng prinsipe para lang makapagpagawa ng isang human-like AI na kamukhang kamuka ni Princess Olivia. Ilang linggo ang hinintay niya bago ito naihatid ng inventor sa palasyo. I would like to introduce the new Princess Olivia of the Argentos Palace. Pinindot ni Red ang isang buton sa likod ng AI robot. Magandang umaga po. Ako po si Olivia Argentos at masaya akong makita kayong lahat. Pati boses ng prinsesa ay gayang-gaya ng robot. Hindi na nga ito halatang artificial intelligence. Maging ang itsura at body structure ng robot ay parang tunay na tao talaga. Nagagawa pa nitong ngumiti at ilingon-lingon sa paligid ang leeg. Perfect! Tuwang-tuwa si Prince Adriano nang makita ang performance ng robot. Felicidades, Mr. Red! <laughs> you did a very, very good job! Gracias, Prinsipe. Ito ito na ihaharap ko sa event namin sa Great House. Sa paraang ito, mapapaniwala namin ang lahat na buhay pa si Olivia. Hindi kayo mabibigo dyan, Prinsipe. Iyan na yata ang pinaka-perpektong AI na nagawa ko. Walang makakahalata na isang robot lang yan. Basta't siguraduhin mo lang na hindi ito makakalabas sa publiko ha. Maliwanag? Maliwanag? Baka makalimot ka na malaki-laki ang ibinayad ko sa'yo. Alam mo naman siguro ang kaya naming gawin sa mga taksil. Diba? Huwag kayong mag-alala, prinsipe. Nasa inyo ang aking katapatan. Hinding-hindi ko po kayo ilalaglag. Pagsapit nga ng itinakdang araw, bumiyahe sa The Great House ang Argentos family para sa mahalagang meeting kung saan kasama nila ang Prime Minister ng nasabing bansa. Binati ni Prince Adriano ang Prime Minister at ipinakilala rito ang asawang si Princess Olivia na hindi alam ng lahat ay isang AI robot lamang. Bumati rin sa wikang Ingles ang prinsesa at kumaway sa mga taong nasa labas. Hindi nawawala sa anyo ng prinsesa ang matamis ng ngiti. Lingon ito ng lingon sa mga tao habang tumatango at kumakaway naging matagumpay ang meeting ng Argentos family at ng Prime Minister ng The Great House. Trending din sa online ang royal visit ng mga ito sa The Great House. Karamihan pa nga sa papuri at positibong komento ay tungkol lamang kay Princess Olivia. Subalit makalipas ng ilang araw, isang panibagong balita ang kumalat sa internet may napansin daw ang publiko sa kakaibang kilos ni Princess Olivia sa meeting. Parang may hindi raw tama sa prinsesa. Kung gumalaw kasi ang ulo nito, parang hindi ito tunay na tao. Paulit-ulit lang kasi ang pag-ikot ng ulo nito pati ang ekspresyon ng muka. Katakatakang nakangiti lang ito sa buong maghapon at hindi man lang nag-iiba ang anyo ni hindi nga marunong kumurap ang mga mata. Iisa ang hinala ng lahat. Tao ba talaga ito? O robot lang? Nang makarating ang balitang iyon kay Prince Adriano, agad niyang pinuntahan ang laboratory ng inventor at dinala ang robot. Pagpasok pa lamang niya. E bakit ganon? Nahalata pa rin nila na peking Olivia lang ito. Eh, akala ko ba sabi mo walang makakaalam na robot lang ito? Palpak tong ginawa mo. Nagka-issue na naman tuloy kami. Eh, paumanhin, prinsipe. Maging ako ay hindi inakalang mautak na pala ang mga tao ngayon para mahalata nila yan. Uh, huwag kayong mag-alala. Bigyan nyo lang ako ng ilang linggo at aayusin ko muli ang robot na ito. Pagbalik ko sa inyo, ipinapangako kong magiging mas tunay na tao pa siya. Siguraduhin mo lang ang mga sinasabi mo dahil baka... Ha? Basta, kilala mo kaming magalit. Opo, opo, makakaasa po kayo. Pagkaraan ng dalawang linggo ay nagbalik ang inventor sa palasyo sa pagkakataong iyon ay mag-isa na lamang siya. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan na si Olivia? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakapula. Tinanggal nito ang suot na salamin at sinuklay pa sa kamay ang blond nitong buhok. Nandito na ako. Gulat na gulat si Prince Adriano. Hindi siya makapaniwala sa kaharap niyang robot ngayon. Si Olivia, parang tunay na tao na talaga. Mula sa kilos at pananalita at para talagang hindi nahalatang robot ito. Good job, Red! Umaasa akong wala nang mapupuna ang mga tao rito ngayon. Sa isang event na pinuntahan ng pamilya Argento ay muling isinama ng lalaki si Princess Olivia. Kusa itong bumabati sa mga mahahalagang bisita at nakikipagkamay pa. Marami na rin ekspresyon na inilalabas ang mukha nito at marunong na rin itong kumurap. Nang ilabas iyon sa internet ay napaniwala nila ang lahat na totoong tao na ang kasama nilang Princess Olivia. Olivia Pinalabas nilang hindi lang maganda ang pakiramdam ng prinsesa ng araw na iyon kaya ganoon ang kilos niya sa The Great House. Dahil doon, mabilis na namatay ang issue tungkol sa robot na pinagmukhang si Princess Olivia. Muling nakahinga ng maluwag ang pamilya dahil doon. Mahusay. Napakahusay ng ginawa mo Adriano na Napaniwala natin sa kanilang si Olivia nga ang kasama mo. <laughs> Dahil tapos na rin naman ang event sa The Great House, sa tingin ko'y kailangan na nating ipabatid ang tungkol sa kamatayan ni Olivia. Hindi naman pwedeng gamitin natin ang robot na ito habang buhay. Katabi ng lalaki si Princess Olivia at magkahawak pa ang kanilang kamay sa lamesa. No te preocupes, Papa. Papa handa na rin ako para dyan. Kailangan lang natin pag-isipan ng mabuti kung anong cause of death ang ilalabas natin sa media. Nanahimik muna ang pamilya habang hindi pa nakakaisip ng cause of death ni Princess Olivia. Nang mga panahong iyon ay nagpapahinga lang sa palasyo ang buong pamilya mula sa sunod-sunod na events na kanilang pinuntahan. Habang naglilinis ng kwarto ang maid na si Susie, nakita niyang nakaupo sa tabi ng kama ang robot na si Olivia. Nakaswitch off ang buton nito kaya hindi gumagalaw. Nakatingin lang ito sa kawalan habang naiwan ang ngiti sa mga labi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbawalis ay bigla siyang nakarinig ng pamilyar na tinig. Tulong! Tulong! Napalingon siya sa robot. Napalingon siya rito at matagal na pinagmasdan. Sinilip pa niya ang pindutan sa likod nito para makasiguradong nakapatay nga ito. Nang ilabot si Susie. Ang tinig kasi ay kapareho ng boses ni Princess Olivia. Napatakbo tuloy siya palabas at tinawag ang prinsipe. Prinsipe narinig ko po kasi siyang nagsalita kanina. Susi, nakapatay ito ngayon kaya imposibleng magsalita ito. Maglinis ka na lang ulit dyan. Eh, eh, pero natatakot po ako eh. eh. Pwede po ba ako magpasama na lang kay Lily? Dalawa na lang kami maglilinis dito. May inutos ako kay Lily ngayon pati sa ibang katulong. Saka ikaw lang naman ang mag-isang naglilinis dito sa kwarto ko palagi, di ba? O anong problema? Uh, uh, sige po. Ako na lang po ulit. Pakamot-ulong lumabas ng kwarto ang lalaki at naiwan muli si Susi sa silid. Pansamantala niyang binuhat ang robot at inilabas. Sinarado rin niya ang pinto upang hindi ito makita. Makita. Sa paglipas ng ilang mga araw ay tumindi ang hilakbot na nararamdaman ni Susie sa tuwing mapapalapit sa robot na kamukha ni Olivia. Pakiramdam niya ay hindi lang robot ang kasama niya sa tuwing nakikita ito. Madalas din siyang makarinig ng boses sa paligid na kasing tunog ng boses ni Princess Olivia. Naririnig niya ito sa tuwing nakapatay ang robot at hindi gumagalaw Awang-awa na siya sa prinsesang pinaslang ng sariling pamilya. Bukod sa wala siyang lakas ng loob para magsalita, ay wala rin siyang matibay na ebidensyang maipapakita. Matalino sa paglinis ng gusot ang pamilyang ito at halos lahat ng baho nila noon ay kaya nilang itago. Isang gabi, nililibot ni Susie ang buong palasyo para tignan kung nakakandado na ang lahat ng mga pinto at bintana. Nagulat na lamang siya nang makitang bukas ang pinto ng bodega kung saan itinago ang bangkay ni Princess Olivia. Dali-dali siyang pumasok dito at hinanap ang katawan sa loob. Kinabahan na lamang siya nang makitang wala na roon ang bangkay. Nagtatakbo siya papalabas. Hindi alam kung saan pupunta. Nakarating pa siya sa balkonahe at doon nga niya nakita ang robot na Olivia. Buhat-buhat nito ang bangkay ng totoong Olivia. Blanco ang mukha ng robot habang malalim ang pagkakatitig sa kanya. Ilang sandali pa'y tumalikot ito at naglakad palabas ng palasyo. Taranta siyang pumunta sa prinsipe at sinabi ang nakita. Tonto del culo! Nasisiraan ka na ba? Susi? Sir, sir maniwala po kayo. Tumakas po yung robot, buhat-buhat po niya yung katawan ni Ma'am Olivia. Napilitang lumabas ng kwarto ang lalaki at sinilip nga ang bodega. Napatunayan nga niyang wala roon ang bangkay. De madre, saan mo din na lang katawan niya? Hindi nga po ako yung may gawa, prinsipe. Yung robot po. Yung robot po ang gumalaw dyan. Mierda! Iho di put susi! May balak ka ba na ibulgar kami sa publiko? Ha? Pinagbuhatan siya ng kamay ng lalaki. Ang talim ng titig nito sa kanya at parang gusto siyang lamunin ng buhay. Maawa na po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Wala po akong ginagawang masama. Sinasabi ko lang po kung ano yung nakita ko. Kapag hindi mo pa sinabi sa akin kung saan mo dinala si Olivia, malagim na kamatayan ang sasapitin mo. Ikinulong siya ng lalaki sa bodega at iginapos ang mga kamay Sinubukang hanapin ni Prince Adriano ang katawan ni Olivia pati na ang robot pero hindi niya ito nakita sa buong palasyo. Kasama na niya ang mga gwardya sa paghahanap pero maging sila ay walang nakita. Ah, mga wala kayong silbi! Ilang araw hinanap ng mga tauhan sa buong palasyo ang bangkay ng prinsesa pati na ang robot ngunit hindi nila ito nakita doon nagsimulang kabahan ang pamilya Argentos. O siya po karaho! Come mierda y muere! Me cago en la hostia! Matalim na mura ni Reyna Bernadette. Kapag hindi pa natin nakita ang katawan niya, ipaligpit mo na rin si Susie. Baka iyan pa magpahamak sa atin. Ilang linggo ang lumipas natagpuan sa damuhan ng bangkay ni Princess Olivia. Wala itong suot na damit at may mga saksak pa sa katawan. Gulat na gulat ang buong mundo sa pangyayari. Iisa ang katanungan ng lahat. Sino ang pumatay sa prinsesa? Base sa investigasyong isinagawa, napag-alaman ng mga eksperto na mahigit isang buwan nang patay ang prinsesa. May mga fingerprint pang nakita sa katawan nito kaya nabuo ang konklusyong pinatay nga ang babae. Dahil dito, muling nagkaroon ng mabigat na isyo ang pamilya Argentos. Dahil sa kapangyarihan ay walang otoridad na makalapit sa kanila para sampahan ng kaso. Ngunit ilan sa mga katulong at tauhan sa palasyo ang napilitang tumakas at umamin sa totoong pangyayari nagkaroon sila ng lakas ng loob para ibulgar ang katotohanang si Prince Adriano ang pumatay sa babae. Matagal na raw mainit ang dugo ng sariling pamilya kay Princess Olivia dahil hindi ito sumusunod sa kanilang patakaran at pilosopiya. Isa sa mga naging testigo ay si Susie. Lalong lumakas ang ebidensya laban sa makapangyarihang pamilya. Pamilya hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng otoridad na imbestigahan ng prinsipe. Doon nila napatunayang ito nga ang pumatay sa prinsesa nang magmatch ang fingerprint niya sa katawan ng babae. Nakulong si Prince Adriano at walang nagawa ang kanyang pamilya. Kahit makapangyarihan na sila ay hindi nila kinaya ang galit ng buong mundo. Tila nagkaisa pa nga ang iba't ibang bansa para pabagsakin sila. Ganoon kamahal na mga tao si Princess Olivia. Sa kabila ng mga problema ang dinadanas ngayon ng bansa ay nagawa nilang magkaisa para patumbahin ang pinakamakapangyarihang buwaya na nagpapahirap sa kanila. Wala nang nagawa sina Queen Bernadette at King William kundi ang tumakas. Lulan sila ng sasakyang patungo sa kanilang private plane sa Beldon City balak pa nilang mga ibang bansa para makaiwas sa mga taong galit na galit sa kanila ngayon. Habang tumatakbo ang sasakyan, isang babaeng nakahubot-hubad at naliligo sa pulang likido ang humarang sa gitna ng daan. Sinusubukang pahintuin ng driver ang sasakyan ngunit katakatakang tumatakbo na ito mag-isa. Gulat na gulat ang reyna at hari ng Arhento nang masilayan ang pamilyar nitong anyo. Si Princess Olivia. Bago pa sila makagawa ng aksyon, bumangga na sa babae ang sasakyan. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan itong nawala ng preno at nagpaikot-ikot sa gitna ng daan hanggang sa sumalpok sa pader. Duguan ang lahat ng lulan sa loob at wala ni isang nakaligtas. Laman din ng balita kinabukasan ang pagkamatay ng hari at reyna ng Argentos dulot ng car accident. Samantala, si Prince Adriano ay nasa mental hospital na ngayon. Tuluyan itong nasiraan ng bait noong nasa kulungan sapagkat iginigiit nitong madalas daw siyang dalawin ni Olivia sa panaginip at nais daw siyang patayin. Sa puting kwarto na kinalalagyan niya ngayon ay narinig niyang bumukas ang pinto. Batid niyang nurse na naman ito na maghahatid ng pagkain sa kanila. Wala pa rin siyang ganang kumain kaya hindi na niya ito hinarap. Hindi rin niya narinig na nagsalita ang nurse dahil sa palagi niyang bili na huwag siyang kausapin. Sa pagmumukmok ni Adriano sa sulok, Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Kamusta ka na? Kamusta ka na, mahal ko? Nanlaki na lamang ang mga mata ni Adriano. Ang tinig. Ang tono ng boses. Ang hindi siya maaaring magkamali sa kanyang narinig at paglingon nga niya. Bumungad sa kanya ang AI robot na si Olivia. Nakangiti sa kanya at kumakaway pa. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Nagtakbuhan ang mga tambay sa labas nang makita ang isang asong naaagnas na ang katawan pero lumalakad pa rin. Sa itsura pa lang ng aso, halatang ilang linggo o ilang buwan na itong patay at masasabing nasa decomposition stage na ang katawan. Mabilis na nalagas ang mga hari ng kalsada sa gabi dahil sa pangyayari Mabilis ding tumahimik ang paligid. Pati ang ilang nakadungaw sa bintana ay sobrang nangilabot nang masilayan ang kakaibang aso sa labas. Kinabukasan nga'y ito ang laman ng usapan sa hapagkainan ni na Cedric. Nakita niyo ba yung sinasabi nilang aso kagabi? Tulog na kasi ako noon eh. Hindi ko rin nakita. Basta narinig ko lang sa labas kanina nung bumili ako sa tindahan ni na Aling Nene sabi pa nga, dumaan din daw sa harap ng bahay natin yun. Sagot ng kapatid niyang si Princess. Ano naman daw klasing aso yun? Pagsingit ng kanilang ama na si Dolfo. Eh ang sabi po nila parang aso daw po yun na patay na. Pero gumagalaw pa rin. Si Princess ang sumagot. So parang zombie? Wika ni Cedric. Tumango ang babae sabay sabing, Oo, parang ganun nga. Basta ewan ko, hindi ko naman kasi nakita talaga eh. Dahil sa nadinig, hindi tuloy maiwasan ni Mang Dolfo na magpaalala sa kanyang anak. Ah, basta, mag-iingat na lang kayo palagi. Lalo ka na princess. Panggabi pa naman ang pasok mo sa trabaho. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang yung nakita nila. Ayaw ko nga rin sanang maniwala pero eh yun kasi halos lahat ng bukang bibig ng mga tiga rito sa atin. Kaya mabuti na yung nag-iingat. Opo tay. Pagtayo ni Cedric sa lamesa ay tinawag niya ang alagang aso na si Tony at binigay rito ang natira nilang pagkain nakita niya itong nasa sulok. Matamlay at halos hindi umiimik. Ilang araw nang ganito si Tony. Ano kaya kung dalin ko na siya sa vet? May kakilala akong vet. Kaso sarado yung clinic na ngayon kasi nabanggit niya kagabi may pupuntahan daw siya. Bukas mo na lang siya dalin doon at sasamahan na lang kita sa kanya. Suwestyon ng ama niya na tinanguan naman niya bilang pagsang-ayon. Ilang araw nang nasa ganoong kalagayan ang aso niya at hindi nila malaman kung ano ang sakit o dinaramdam nito. Sinubukan niyang buhatin ang alagang aso nang mahagip ng mata niya ang isang malaking ipis na lumabas sa ilalim ng sofa. Nang hilakbot siya ng masilayan ng wasak na katawan ng ipis na halos wala ng laman pero gumagalaw pa rin. Mabilis niya itong tinapakan gamit ang tsinelas. Pinalo pa niya ito ng ilang beses hanggang sa tuluyang madurog ang katawan at hindi na gumagalaw pa. Agad niya itong winalisan at itinapon pa sa basurahan. Kuya! Kuya! Labas ka rito, dali! Natatarantang sigaw ni Princess na nasa labas ng bahay. Oh, bakit? Ano nangyari? Halika! Halika! Bilis, tignan mo rito sa labas! E ano ba yun? Napilitan tuloy lumabas si Cedric at itinuro sa kanya ng kapatid ang nagkukumpulang mga tao malapit sa basketball court. Nakipagsiksikan sila sa mga tao para tuklasin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Ganon na lamang ang pagkasindak ni Cedric nang makita ang isang pusa na halos agnas na ang katawan pero kumikilos pa rin. Hindi na ito makalakad gawa ng naputol na mga paa pero ang nakapagtataka ay kung paano ito nananatiling buhay sa ganoong kalagayan. Parang wala na nga din itong laman sa katawan at nakita nilang tunaw na ang mata nito at wasak pa ang buong dibig. Halatang matagal na itong patay ngunit tila nagkaroon muli ng buhay. Ganyan din yung asong nakita namin kagabi. Agnas na rin pero buhay pa. Eh lumalakad pa nga eh. Hindi kinaya ni Cedric at mabilis din siyang umalis. Ang kapatid niyang may balak pang makiusyoso ay hinila na rin niya papalayo. Dito ka na! Alis na tayo! Wika niya. Grabe yung pusa, nakakatakot. Siguradong patay na yun dati. Pero bakit kaya biglang nabuhay? May sasabihin ako. Halika. Alam mo ba kanina? Nakakita ako ng ipis sa bahay natin. Parang ganun din yung itsura. Patay na. Patay na. Tsaka na yung katawan. Wala na nga yung laman pero lumalakad pa rin. Hala! Laking gulat ni Princess. Ibig sabihin, hindi lang pala sa mga aso o pusa nangyayari to. Pati rin sa ibang hayop at insekto. Eh parang ganun na nga eh. Diyos ko, ano kaya nangyayari dito sa atin? Sunod-sunod na to ah. Nang malaman iyon ng kanilang ama ay hindi na sila pinalabas pa ng bahay ng araw na yun. Muli ay nagpaalala siyang, Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin na mga sinasabi nilang patay na hayop na biglang nabubuhay. Dito muna tayo at wala munang gagala sa inyo ha. Mabuti na nag-iingat. Ah, baka mamaya eh may daladala pang virus yung mga yun. Si Cedric ay kaharap muli ang alaga at marahang hinahaplos ang ulo. Awang-awa na nga siya sa kanyang alaga na tila nawawala ng enerhiya sa katawan araw-araw. Namimiss na niya ang dating sigla nito kung saan tumatalon-talon pa sa kanyang mga paa kada makikita siya. Ngayon ay halos hindi siya nito nililingon. Tila malala na nga ang kalagayan nito hanggang isang araw. Natagpuan na lang niya ang alaga na wala ng buhay. Hindi na ito gumagalaw kahit anong hawak at gising niya rito. Labis na naging emosyonal si Cedric sa pagkamatay ng alaga. Naging bahagi na ito ng buhay niya at hindi niya inakalang ngayon pa magtatapos ang mahabang panahong pagsasama nila nagpasya siyang gawa ng espesyal na libingan ng aso sa likod ng kanilang bahay. Ayaw niya itong itapon lang sa labas na parang basura. Ang gusto niya ay mabigyan ito ng maayos na libing kagaya ng sa tao. Kahit lalaki si Cedric ay hindi niya maiwasang mapaluha habang inililibing ang sariling alaga. Ito pa naman ang isa sa mga natatanging alaala -ala niya sa inang nasa kabilang buhay na. Binili ito ng kanyang ina noong teenager pa siya dahil gustong gusto niyang magkaroon ng alagang aso. Emosyonal niyang bulong sa kanyang alaga. Paalam. Paalam Tony. Bago tuluyang tabunan ng lupa ang mga labi nito. Nang sumunod na araw, Sunod-sunod ang mga balita sa kanilang lugar tungkol sa mga aso at pusang agnas ang katawan na biglang nabubuhay at gumagala. Bagamat hindi nananakit ang mga hayop na ito ay hindi pa rin maiwasang mabahala ng iba. Alam nilang hindi normal na bigla na lang mabuhay ang isang nilalang napatay at agnas pa ang katawan. Samot-sari tuloy na haka-haka ang kumalat tungkol dito Ayon pa nga sa iba, baka nalalapit na raw ang zombie apocalypse habang ang iba naman maaaring isinumpa nga ang kanilang lugar. Sobrang panik ang idinulot nito kay Dolfo at halos ayaw na niyang palabasin sina Cedric at Princess. Papa naman, hindi naman daw nangangagat, eh bakit ayaw mo pa kaming palabasin? E may bibilin pa naman sana ako sa grocery ngayon. Napakamot na lang ng ulo si Princess. Sumalit hindi nagpatinag ang kanyang ama. Shhh! Hindi nga natin alam kung anong lagim yung umaaligid sa labas. Gaano ba kahirap na magtiis muna tayo dito sa loob? Eh pa, hindi naman daw sakit na nakakahawa yun eh. Ikita mo naman marami pa rin tao sa labas araw-araw. Eh pero wala namang nababalitang nangyayari dun sa mga taong yun. Huwag ka nga makulit, princess. Pag sinabi kong dito lang sa bahay, dito lang sa bahay. Napatahimik na lamang si princess dahil alam niyang nairita na ng husto ang kanyang ama. Si Cedric ay apektado pa rin hanggang ngayon dahil sa pagkamatay ng alaga. Sa pagkakataong nag-uusap ang kanyang ama at ang kapatid, ay nasa kwarto lang siya at doon ay binubuhos ang oras sa panunood ng mga pelikula sa DVD para malabanan o malimutan ang labis na lungkot. Lumipas ang ilang buwan. Mahigit tatlong buwan na rin iyon. Wala pa rin pagbabago kay Cedric. Kahit anong gawin niya ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang bigla ang pagkawala ni Tony. Tony hindi pa talaga siya handa sa pangyayaring ito at pakiramdam niya ay nadurog ang kalahating bahagi ng kanyang puso. Labis na kalungkutan ang namayani sa kanya sa tuwing gigising at maaalalang wala na pala ang kanyang pinakamamahal na alagang aso. Hanggang isang gabi nga, naisipan niya na sumilip sa bintana ng kwarto at dito nga'y tinignan niya ang likod ng kanilang bahay para tanawin ang libingang ginawa niya para sa alaga. Subalit laking gulat na lamang niya nang makitang may bungkal ang lupang pinaglilibingan nito. Tila may naghukay sa katawan ng aso pero sino naman kayang salot ang gagawa nito? Sa labis na pagtataka, Napatungo tuloy siya sa likod ng bahay at tinignan ng malapitan ang hukay. Matapos yun ay nakumpirma niyang wala na doon ang katawan ng kanyang aso. Kinilabutan siya. Napalingon siya sa buong paligid at tila may hinahanap. Binibigkas pa niya ang ngalan ng kanyang alaga. Dahan-dahan siyang naglakad at nilibot ang buong likuran ng bahay pero wala siyang nakita. Pagtungo niya sa harap ng bahay, doon niya natagpuan si Tony na itinutulak ang nakasaradong gate at tila nais kumawala. Magkahalong takot at lungkot ang namuo sa anyo ni Cedric nang masilayan ang patay na niyang alaga na agnas na ang ilang bahagi ng katawan pero gumagalaw pa rin hindi niya inakalang matutulad din ito sa nangyayari ngayon sa mga patay na hayop sa kanilang lugar. Marahan siyang napaatras nang lumundag ang aso at naabot pa ang tuktok ng gate. Doon ito nakalabas at sa daan gumala. Agad nilapitan ni Cedric ang gate at sinundan ng tingin ang papalayong aso. Nakita niya kung paano magbukas ng ilaw ang ibang kabahayan tulad niya ay nakadungaw rin ang mga ito mula sa loob at marahil ay tinitingnan ang paglalakad ng asong bumangon mula sa hukay. Hindi niya maiwasan ang pagpatak ng luha nang tuluyang mawala sa paningin ang alaga. Bumalik na lang siya sa kwarto at muling nagmukmuk. Habang nakikita niya ito kanina ay gustong gusto niyang lapitan ngunit hindi niya magawa. Naninigas at nanginginig sa takot ang mga binti niya kaya hindi magawang umalis sa kinatatayuan habang kaharap ng mata niya ang agnas na katawan ng alaga. Kinabukasan ay kunento niya ito kina Mang Dolfo at kay Princess. Maging ang dalawa ay gulat na gulat din at kinilabutan sa pagsasaad niya. Ramdam ni Mang Dolfo ang labis na pangungulila ng panganay na anak sa pagkamatay ng alaga nito Binayuhan na lang niya ang lalaki araw-araw at palaging sinasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat ng kanyang kaligayahan. Marami pa raw siyang dadaanan sa buhay at susubok sa kanyang lakas at katatagan. Halos hindi ito naaabsorb ni Cedric noong una pero habang tumatagal ay unti-unti rin niyang natanggap ang pagkawala ng kanyang alaga. Hanggang sa dumating nga ang araw na muling gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Natutunan na nga niyang tanggapin ang pagkamatay ng pinakamamahal na alagang aso. Kaya nga ng gabing iyon ay komportable siyang nanonood ng balita sa telebisyon. Kung kailan masarap na ang upo niya sa sofa, ay saka naman biglang nagkaroon ng masamang balita. Ayon sa reporter sa TV, Kumakalat daw ngayon sa iba't ibang lugar ang mga hayop na agnas na ang katawan at laging namamata ang pagala-gala tuwing gabi. Minsan ay may nakikita rin daw na ganitong uri ng hayop kahit sa umaga. Kalat na kalat na sa iba't ibang panig ng bansa ang balitang ito. Ilang libo na ang nagsabi at nagpatunay na nakakita sila ng aso at pusang halos tunaw na ang balat at ilang bahagi ng katawan pero naglalakad pa rin. Nakakapangilabot din ang tinig na pinakakawalan ng mga ito lalo sa gabi. Ang mas matindi pa, sa ibang mga lugar ay nahuling nananakit na ng mga tao ang mga ito. Sa isang bayan nga ay dalawang lalaki ang nasawi matapos lapain ng tatlong asong tila ilang buwan nang nailibing. Walang makapagsasabi kung ano ang sanhi ng pagkabuhay ng mga hayop na namatay na. Hindi lang daw sa hayop dumadapo ang kakaibang pangyayaring ito sapagkat pati rin sa mga insekto ay nakita na rin ito matapos magsalita ang isang bata mula sa isang panayam sa telebisyon na nagpatotoong nakakita daw siya ng gumagapang na patay na praying mantis at dumapo pa nga daw sa kanyang paa. Maging ang ilang mangingisda ay nagsabing madalas daw silang makahuli ng mga patay na isda pero kapag hinawakan ay tila humihinga pa kahit tunaw na ang loob ng katawan. Binalot ng hilakbot ang buong katauhan ni Cedric sa napanood. Kung kailan nanumbalik na ang kanyang saya pati ang kapayapaan sa kanilang lugar ay saka naman dadating ang balitang ito. Doon lang niya na lamang mayroon na rin palang ganoong mga hayop sa ibang panig ng bansa. Nawala nga ang mga ito sa kanilang lugar ay lumipat naman sa iba pang bayan at lalawigan. Tila mas naging malala pa nga ang sitwasyon dahil natuto na rin daw pumaslang ang ilan sa mga ito. Napaisip tuloy siya. Ano nga ba ang dahilan ng muling pagkabuhay ng mga hayop na matagal nang patay at naaagnas na. Maihahalin tulad sila sa mga zombie na bumabangon sa lupa at uhaw na uhaw sa laman. Ang pangyayaring ito ay anim na beses na mas matindi pa kesa sa epidemyang dinanas ng buong bansa at pandemyang dinanas ng buong mundo ng mga nakaraang taon. Parang nagkakatotoo na nga ang mga memes tungkol sa apocalypse na dati ay tinatawanan lang niya sa tuwing madadaanan sa social media. Sa huling bahagi ng balita, sinabi ng isang ali na inatake raw siya ng tatlong pusa na pawang mga zombie habang papauwi sa kanilang bahay. Pinakita pa nga nito sa kamera ang matitinding kalmot at sugat na natamo sa magkabilang paa na gawa ng tatlong pusang zombie. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw gumagaling ang mga sugat kahit ilang linggo na ang lumipas mula nang siya'y makagat. Kinabahan tuloy si Cedric. Pero sa kabilang banda ay masaya pa rin siya dahil kahit papaano ay wala na ang mga ito sa lugar nila. Hanggang sa... Nagimbal na lamang ang binata isang pamilyar na tahol ng aso ang narinig niya sa labas ng bahay. Ah! positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan inyong tunghayan, Team Ayi, sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.